Na Allahov put se spremam, jer me zemlja Bosna zove. Da ognjišta naša branim, snagom vjere Allahove. Ponos hrabri, pradjedova, u venama mojim gori srce dok srce ovo bije za islam ću da se borim sablja moji pradjedova iz prošlosti tako davne ti u meni opet budiš te pobjede naše slavne kad zauče mu jezini i kad ljute sablje vrisnu, ni s tebe će krv poteći, kad te moje ruke stisnu. U duši mi straha nema, Mada dušman glavom prijeti, za Allaha sve mogućeg s osmjehom ću umrijeti. Za slobodu dina svoga i budućnost zemlje ove. U pobjedu nek nas vodi slava sablje mi djedove. Sabljo moji pradjedova iz prošlosti tako davne. Ti u meni opet budiš te pobjede naše slavne kad zauče mu jezini i kad ljute sablje vrisnu, ni s tebe će krpoteći, kad te moje ruke stisnu.